Annette von Droste-Holzhoff este germana verquistino kai componistino. Uno a la play, grava y german lingua y poeto de la decnagua y arcento, vie la Biedermeier tendenzo, N de la germana romanticismo. Si estis autoro de baladoi, epopeae cae religiae poemoi. De infanaggio, Anete estis malsana, crome si estis extreme miopa, cae ofte suferis de severei capdoloroi. Tamen, si estis sprita, humura, amusa, cae ziema. De privatae instruistoi, si aciris maloftan educadon por cnavinoi literaturon en la Latina, la Greca, la Franza ca'i la Angla, same kiel historion, geografion ca'i natursienzoin. Tiu amplexa educado frue malcobris sian literaturan inclinon, quio conduci sin alunuae locoi de la tiamma germana poesio. Sia poesio estas ancora ugrava quancam sia literatura agado estis la plei successa, Annette von Droste estis anca un musicisto cae componisto. Siai valadoi famigis same ciel sia romano la libro de la judo. Siai componajoi estis longe neglectitai au forgesitai, sed sia musico cae poesio estis proxime ligitai. La musica inclino en anete estis natura, char en la familia castelo estis colecto de partituroi cae musicae materialoi essensai por la familia ludado quie la patro estis pasia violonisto cae la onclo componisto. Anete prenis piano leccionoin en la agio de dec du. De tiam, oni petis al si ludi au accompani aliaen sur la piano, perfectigante tiel sian capablon. La patrino scribis che sia filino comensis componajon cun la tutta vivezzo de sia caractero. Si estis dec quin iaragia donis sian unuan publican cant concerton en hoster, sed nur quelcan jaro in poste si ricevis cant leccionain. Si instruis canton cae pianon al membroi de sia familio. Sia vocio laudiri havis velan tonon, sed estis ofte tro lauta cae acra sed gi venas a la vaso, cae tie gi estas plejuebla. En colonio tamen, oni diris que sia vocio estis pli bela ol tiu de Angelica Catalane, uno la plei bonai tiamai sopranoi. Anete von Droste, ricevis copion de la teorio de componado de sia onclo Maximiliano. Ciu, danceme, mi studas la tutan vercon de la comenzo gis la fino cae lernat gin parcere. Tre preparita, ancau per la studado de scrivajoi cae componajoi de la nun tempai musicistoi, Anete comensis componi. Si verkis pli mal pli successa in libreto in kai musicon por quar oper proiectoi. Dum si arrestado en Epizhausen, si malcovris la tre gravan Lockhammer cantaron, la plei amplexan collecton de germanae cantoi de mese poco gis renesanso tio instigi sin arangi ilin por vocio cae piano. Si verkis en tute sep de quar lidoin, kiui rilatis alla la instruccioi de la tiamai lido lerneioi. Anete neniam presentis siam propra inverncoin publice. Si posedis rigoran musik talenton, Cio causis conflicton cun cia literaturae ambizioi. Scribi operetzae textoin estas tro corprema cae tro tecnica. Fine, ci decidigis pri poesio, cae la musico restis en la fono. Anete Vondroste contactis al Clara cae Robert Schumann per correspondado. Clara, la fama pianisto cae componistino, petis alanete libreton porque sia edzo musicigu gin. Robert Schumann jan musicigis poemon de Anete, la fairo de la pastistoi, cion li tresatis cae cio aperis en 1844 en poemaro estis tridec iaro in post scia morto, che anete von droste estis malcovrita qui el componistino, quiam Christoph Bernard Schluter publicigis quelcain el scia i vergoi, lido con forta piana compano, componita de Anete von Droste-Holzhoff. En la laudoi Schluter notis sian grandan talenton por canto cae musico, cae anca udiris que si havis trema loftan capablon traduci poesion en musicon cae musico en poesion. Nur en la dudeca iartcento, oni veri analisis sian creajon en sia tutetso, cae tiel, Sia musico estis examenita pli detale. Sia vercoi trovigias codiau en la biblioteco de la Universitat de Monster.